треба не заглядаючи в календар, особливо тим, хто живе зі своїх присадибних та садових ділянок. Матвій Петрович ні овочів, ні фруктів купувати не збирався, та все ж не зміг втриматись від спокуси, пройтися вздовж прилавків, на яких височили золотисті, багряні та зеленкуваті пірамідки. Затим перейшов до рядів із квітами. Тут теж є чим помилуватись. Але того, що хотілося Матвію Петровичу, він не побачив. З віком його смаки стабілізувалися. Ну, зараз, як правило, коли потрібен був букет, вибирав темні, майже чорні оксамитові троянди, їхні пахощі уловлював навіть на відстані, чимось теплим і таємничим від них віяло. Та цього разу, на превеликий його подив, не знайшов жодної темної троянди. Та що троянди? Жодної темної квітки. Лише в однієї бабусі у пластмасовому відерці стояв пуп'янок із зламаною стоблиною. Та бабуся розказала статечному покупцеві, що всі темні квіти позабирали розбійники, котрі тут завше хазяйнують. Он, бачте, сьогодні подія вбили їхнього ватажка з дружиною. Ну, то вони всі квіти забрали і подалися кудись. Мабуть, на кладовище. Матвій Петрович все-таки купив букет, надто світлі троянди, та й пахли вони карамелькою. Але що вдієш? Доки ходив по ринку, уважно роззирався. десятка пояків виштались довкола повного ларка, двоє ракетирів. Нікого не чіпали на веранді біля кафе, тільки смоктали цигарки і стиха лаялись. Три розмальовані шльондри, що бредливо сьорбали безалкогольні коктейлі, переказували одна одній жахливі фантастичні подробиці нічного злочину. І ніхто не цікавився ні товаришем Шереметом, ні його машиною, що стояла на майданчику біля ринку. Шеремет сів за кермо. Хвилин десять, покружлявши вулицями Узині, він переконався остаточно хвоста немає. Інколи, особливо після смачного борщу, Матвій Петрович дозволяв собі розслабитись і помріяти про родинний затишок. Вдруге він одружився вже досить давно, і все було начебто гаразд, але назвати сім'єю те, що вийшло в них з Інгою, було б чималим перебільшенням. Чуйна, але нелагідна, розумна, але примхлива, щира, але надміру самостійна. Інга в домі була такою собі екзотичною пташкою. Чи то справді вік давався в знаки, чи то були фундаментальні риси його вдачі, але дедалі сильніше відчував шеремет, як не вистачає йому справжнього затишку. Мабуть, саме тому Матвій Петрович так добре розумів Сагайду. Лише півгодини Шеремет побув в домі жінки до якої навіть не встигнувши оформити юридичне розлучення, так прикипів Микола. Однак того цілком вистачило, аби відчути, що тут поселилось справжнє родинне щастя. Не міг збагнути лише одного. Чим думав той незнайомий йому Стеценко, коли втікав от такого дива, тендітна інтелігентна врода, променисті блакитні очі, струнка, легка, ніби весь час ходить навшпиньки, платічко, наче блакитний струмок збігає з плечей, уся ж світиться, коли доторкається чи хоча б розмовляє своїм любим здорованим. І в світлиці все ж блищить, все до ладу. Обід простий, але смачний і розмова з нею виходить легка, жвава і розумна. Ну, чи ж треба дивуватися, що не бігає Микола по гостях, хоч і кличуть.